Ezabuli ya kikumi na mushanju Ekisha kyomukama Musingize omukama haleluya Musime omukama kuba abamurungi kuba ekisha kekeira lyona Abomukama arokoire abarokoire omumikono yomubisha nabo bagambe batyo Abaire omumahanga yabaiya oburugayizoba nobugwaizoba yabaiyakasi nabikara pakabani batero kunoku omwirunguli taina mihanda babulwa omuwanda gwo kubagobya omukigo kyo kuturam barumwenjara bagire iriwo baralira agakaba awo oroba shashire batakira omukama yamara yabaiya omumatangwa gabo ya barabia omumwanda ogwemereere bali mwabagoba omukigo babona obuturu basime omukama arwekishake nibaiwa abikorwa katangaza ebyakolera abantu arwokuba aliura oweiriyo owenjara amuigusa ebirongoro abandi bakaba bashuntamire omumwirima nomukibeo kyorufu babafungire nibabalisha erumireo marabali omumpingo kuba bakaba bajemeire ebigambo bya ruwanga bagaya ebyorukira byona yabanulire emirimo yensika yaija kubaita bagwansi obuzira muntu wakubajuna kabatangirwe omumaisho n'enyuma batakira omukama wenene yabayura omunaku zaabo yabaiya omumwirima n'omukibeyo kyorufu yabakomorora n'empingo omukama bamusimire ekishake nebyamani ebyo akolera abantu enigi zo mulinga yazienda emihingo yebyoma yagiyenda kabiri amafugabo gabarofaza n'entambara zabo zababonesa enaku taliongeri yakyakulya eyo bayendaga bali amunwa gwarufu oroba tangirwe ona batakirumu kama yamara yabaulira omunakuzabo yataishura kigambokie yabakiza yabaiya omukabi kokusirika omukama bamusimire kishake nebyamani ebyo akolera abantu baonge ebitambo byesimi bebuge ebyabakoleere nibaoya akanyawera haliwo abasongokire anyanja bakata omumeri bakora okutunda omumaize boni nabo bakebonera ebyo mukama yabakoleere ebyo kutangaza orubabaire bali obuziba akanga yaleta enkomaizi amayengo genyanja gayimuka bakanga eiguru bagaruka okuzimu bananukwa omukibundo bataratara batarambukana nkabatamiri amagezi gona gabawa kababona uko byashoba batakiro mukama omukama yabaiya omukibundo yachuleza enkomaize namayengo genyanja gajungumusa kababo ine oko amayengo gachulera bashemererwa yabaleta yabagobya amwaro kwo bali kwenda omukama bamusimire kishake nebyamani ebyakolera abantu bamuwaise omumbaga ekikire bamusingize omunteeko yabagurusi ayomese miga libairungu ayomese nchuro za maize ensi yona eyoma geregere ensi erikweza agindura irungu lyomunyu na agitura amafu gabantu abagituramu kandi eirungu alindura bitunga byamaizi ensi eyomire geregere zibanchuro za maize omo nimo a abajara obuturo bombekem ekigo kyokuturam omumisiri nibabiba embibo nibabyara emizabibu shuba bezage aba omugisha bazara muno nebitungwa na byabo abikanyisa anyuma bashuba ahansi bagaruke enyuma kuba bagingizibwa bagira enaku namajune Aho abakuru yabaletera okugayirwa kimo batera okunoku omwirungu litaina mihanda kyonka abanaku abaiya omunaku na makagabo agakanyisa nkama yo gentamu abagorogoki nibakimanya marane biera bainabyo kandi abafaka libona bachechekire Araba alimugezi ayekomye ebigambebi abantu bashobokerwe ekisha kyomkama